Дали некојаш, некој од вас го имал тоа задоволство, а, ако може да се нарече задоволство, да скока со падобран? И јас не сум скокал, не, може би очекувавте да кажа такво нешто, не. Мегато сум гледал како е тоа, и јас не знам дали би си дозволил некојаш да скока. Затоа што станува збор за огромна висина, Не дека имам страф од висина, меѓутоа, не знам, така од некоја повисока зграда, да погледнеш надолу, не ми е баш најпријатно. Но, знаете како е, сум гледал на филм, па и онака во документарен филм, и кога скокате со подобран, ако се случи, да не ви се отвори, да не, да не ви се отвори подобранот, знаете дека има резервна опција за тој резервен подобран, меѓутоа, што, што ако не се отвори тој? Нема вракење назад. Нема вракење назад. Штом сте скокнале веќе, нема вракење назад. Се отворил, не се отворил, вие ќе завршите на земја. Меѓутоа, под силата на гравитацијата, ако не се отвори подобрано, значи, не знам дали ќе остане нешто од вас. Нема назад. Нема вракење назад. Знаете ли дека еден од најзастрашувачките стихови кој што е запишан во Библијата се наоѓа во Матеј 12 глава, 31 стих. Матеј 12, 31. Затоа ви велам секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. Знаете ли дека за секој човек има линија, црта, точка, која што која ќе ја помине, нема враќање назад. А тоа е хулата на Светиот Дух. Зашто станува збор? Па нели Господ е милостив, нели Господ простува се. Нели му прости и на Давид. Манасија, сетете се. Еден куп личности во Библијата што направиле секакви злодела. Ако го отвориме во 1 Јоанов 1.9, Многу стиг вели, ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и не само тоа, туку и да не очисти од секоја неправда. Аха, Значи, едно големо ако, ако ги исповедаме своите гревови, тојаш Господ е тука да ни прости. Верен и праведен. Често пати знам да кажам и пак и повторам, едно од најбрзите молитви, кои што, <laughs> мислам, најбрзо ги услишува, еден од најбрзите одговори на молитва е токму прошка за гревот, ако ја побарате, ако се покаете. Господ веднаш ви просто. Нема тука чекање, нема да чека некој а, соодветен период, не знам. Не веднаш, затоа што тој едва и чека да се покајат и да го исповедате гревот. Значи, Господ проштева секаков грев, ама ако се покајат, ако го исповедате, а ова некоја знае да биде толку тешко. Дори кај нас, значи, ние кои што ја познаваме цела вистина. И сега зошто се поставува прашање зошто токму гревот против светиот дух или таа хула е неопростив. Значи не станува збор, знаеме многу јасно дека не станува збор за па, некаков си грев. Туку тоа може да биде било кој грев, не покајан, може да не доведе во позиција да нема враќање назад. Што е наистина страшно. Која е улогата на Светиот Дух? Зошто Светиот Дух дошол, бил испратен, според ветувањето на нашиот Господ Исус Христос, читаме за тоа во Јован 14.26. Да се посетиме на овие стихови. Јован 14.26 А од Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во моје име, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви реков. Значи, прво, Светиот Дух е пратен за да не научи на се. И ние цел живот, еве, некој од нас покасно, некој подоцна, учиме, зборувам за она здрава, вистинска наука, значи, откако сме ја запознали Библијата и откако а, сме во Христа, откако го познаваме Христа, сето она на кое што се учиме, на тоа не учи Духот Свети. И добро е ако е така, ако е поинаку, тоа тогаш можеме криво да научиме и да забегаме во некоја лажна наука и теорија. Чи значи, тоа е оној кој што не учи, затоа кога се отвара Библијата, кога сакаме да се поучиме и научиме, тоа тогаш се бара присуство на Духот Свети во молитва. Во молитва. Ке ве научи на се. Втора работа, Јован 16.13, Ој стиг вели, а кога ќе дојде тој духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Нешто што е поврзано со она предходното. Зошто нема да зборува само себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештото што ќе дојдат. Светиот Дух ме упатува на сета вистина. Ако сакаме да ја знаеме вистината, ако сакаме да останеме вистината, тоа што повторно ни е потребен Духот Свети неговото водство. А ние треба да бидеме понизни, покорни, послушни, како што во изминатиот период кажавме, за да можеме да го примеме и да не води Светиот Дух. Но она што е примарно и најосновно зашто Светиот Дух ни е испратен, е она што е запишено во 8 стих од истата таа 16 глава. Ако ќе дојде тој, ќе го увери светот, ќе го осведочи светот, ќе не осведочи мене и тебе, за грев, за правда и за суд. Светиот Дух е тој кој што осведочува, Светиот Дух кој што не уверува за греф. Е затоа, кога ќе ги прекинеме сите врски со Духот Свети, нема кој да не осведочи за греф. А ако нема кој да не осведочи за греф, тоеш нема покаяние за гревот и тоа е тоа. Нема враќање назад. Затоа, ова е од пресудно значење. Нашиот однос кон вистината е од пресудно значење. И како тоа ги примаме, значи сите тие поуки, укори, кои што се коњаме не ги упатува Духот Свети преку читање на Библијата, преку слушање на проповед или на разни други начини. Има Господ илјаници начини како да не поучи. Така да, додека му дозволуваме на Духот да не учи, да не воведува во сета вистина и да не осведочува за греф, ние не сме го направиле тој а, греф, односно таа хула на Светиот Дух. Се уште има надеж. Но, уште на самиот почеток во Библијата, цела една генерација, цела една цел свет, цело население на земјата било уништено затоа што похулило на Бога, похулило на Духот Свети. Дотвориме во Битие шеста глава, како било во ново време. Шеста глава, трети стих. Мојот дух вели, тогаш Господ рече, така почнува третиот стих, тогаш Господ рече, мојот дух нема да остане довека во човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Господ дал преку Ноја, преку неговата порака, 120 години на милост до човештвото, до предпотопниот свет. Вели, Светиот Дух не може вечно да биде со вас. Светиот Дух ве учи, ве получува, ве упатува во света вистина, ве осведочува за грех. меѓутоа, што фајде ако вие си одите по свој пат? Ако не ги слушате тие полуки, ако не прифаќате дека нешто што правите е греф. И што се случува? Само на биле спасени, сите други, Светиот Дух едноставно се повлеку. Како што очекуваме да биде во последно време, затоа што што ни порачува Библијата, дека во последно време како ќе биде во, ќе биде како во ново време. Светиот Дух полека, но сигурно се повлекува. Милоста се повлекува со него. Видите што вели сестрелен Вајд во Потряси пророци. Од почетокот изгледало дека мнозина ја прифатиле опоменат. Зборува за тоа време, во време, за предпотопниот свет. Од почетокот изгледало дека мнозина ја прифатиле опомената, но сепак не се обратиле кон Бога, ниту пак вистински се покајале. Не се покајале. Тие не биле готови да се откажат од своите греови. Дали сме <laughs> ние готови да се откажеме од своите гревови? Дали свакеме дека може би некојаш во нешто паѓаме постојано и постојано? Дали може би тоа не е сигнал дека одиме кон таа точка, ако, затоа што срцето постојано и постојано постепено се стврднува, вие доадите во една ситуација, не да Боже, која ќе сватите дека, сваките дека тоа не е грев, Значи, од почетокот изгледало дека не прифатиле опомената, но сепак не се обратиле кон Бога, ниту пак вистински се покајале. Тие не биле готови да се откажат од своите гревови. Во текот на времето, што преостанало до потопот, нивната вера била ставена на проверка. Но не се одржале до крај. Тие имале 120 години. Живееле, знаеме, тогаш. Биле долговечни. И 120 години слушале едно те исто. Една те иста пора. Покајте се доаѓа потоп, уништување на светот. Совладани од неверството, што се повеќе се засилувало, најпосле и тие му се придружиле на до тогашното друштво и заедно со нив и отфрле свечената опомена. Постојано, постојано ја одбивале опомената. Постојано. Некои биле длабоко сведочени и бија прифателе опомената, но имале толку многу такви, имало толку многу такви кои што се подбивале и се исмевале, што и тие најпосле му подлегнале на истиот дух. Му се спротиставиле на повикот на милоста и набргу се нашле меѓу најдрските и најбезочните подсмевачи, вели И внимајте сега на оваа реченица. А никој не е толку безобзирен и не му се предава на гревот до таа мера, како оние што е, кои што еднаш ја имале светлината, па му се протиставили на Божиот дух, кој може да ја убеди и да ја осведочи душата. Оние кои што биле осведочени, тоа вели длабоко осведочени, и биле близко до прифакење на опомената и до покаяние, на крај останале најбезобзирни посмевачи. Го отфрлиле Божиот дух, кој што единствено може да ги убеди и да ги осведочи за гревот. Така и денеска. Само Светиот Дух може да не осведочи, тоа што и то, за тоа му е функцијата, за тоа е пратен. Ефесијаните 4.30. Еве што се случило значи, во предпотопниот свет, еве што може и нам да не се случи. Ефесијаните 4.30. Кои три нешта може, можеме да ги направиме против Светиот Дух? Ефесијаните 4.30, Овој стих гласи и не жалостете го светиот дух Божи со кој сте сте запечатени за денот на избогувањето. Овој стих многу кажува, меѓутоа да се задржиме на оној дел не жалостете. Светиот Дух се жалости кога ги отфрламе неговите опомени, неговиот глас. Евреите 10.29 Колку полоша казна, мислите ке заслужи оној кој што го подгазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил духот на благот можеме да го жалостиме Духот Свети, можеме да го навредиме Духот Свети. Дела 7.51 Дела апостолски 7.51 Тврдоглави и со необрезани срца и уши, ова е дело од Стефановата проповед, тврдоглаве и со необрезани срца и уши. Вие секојаш му се противевте на светиот. Како вашите татковци, така и вие. Можеме да го ожалостиме, можеме да го навредиме, можеме да му се противиме на светиот дух. И ако е тоа случај, како што е во, пред, во предпотопниот свет се случило, тој, тој нема што да остане тука, да не убедува. Со сила Господ не работи. А на вистина некојаш е тешко да човек се покае. Поготово ако паја често на едно нешто, се, почесто, се потешко и потешко му е да се покае за тоа, затоа што веќе не гледа тука дека нешто греши. Тоа, таа навика му е толку втисната, таа нервна патека е воспоставена и оди чекор по чекор кон точката од која што нема враќање. Да читаме Псалм 32. Значи, сега ќе земеме делови од двата покајнички псалма на Давид. 32 е едниот, 51 е другиот. Вели, блажен е оној, од први стих читам, блажен оној чие беззаконие е простено и чие гревови се покриени. Блазен човек од кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измава. Кога молчев, моите коски се сушија од моето овкање преку целиот ден. Ден и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Еве ја работата на Духот Свети. Совеста. Светиот Дух работи преку совеста. Твојата рака тежеше врз мене и ја би рекол, се доека ја осекеме таа тежина на неговата рака во нашиот живот, далеку сме од таа точка од која нема вракење. До тоа сме безбедни. Твојата рака тежеше врз мене, мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред Тебе и својата вина веќе неа криев. Реков, ќе му го признам на Господа својот престап и Ти ми ја прости вината на мојот грев. Господ веднаш простува. Затоа, внимавате шести стих, што вели, затоа нека ти се моли секој побожник кога можеш да бидеш најден. Додека се може. И тогаш потопот на многу те води нема да стигне до него. Нема да се сруши како онаа куќа која што е градена на, на песок. Нема да заврши во пропаст. Додека се може. Ти си моје прибежиште, ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Како што го 51. псалм се моли, врати ми радостта на спасението. Не го одзема и светиот дух од мене. Давид многу бил свесен. Што значи тоа? Ке те, на, ке те учам, ке ти го покажам патот по кој треба да одиш. Еве го, еве работата повторно Божја, на Духот Свети. <coughs> да те осведочи за греф, да те научи, да ти го покаже патот по кој што треба да одиш. Ке те советувам, моето око ке бдее над тебе, И веле деветиот стих е исто интересен. Не бидете како конј или мазга без разум. Чија дивине ја скротуваш со оглавника и узда, инаку не би се приближиле до тебе. Некоја сме баш како мазга. Со сила Господ не не тера. Мегутоа, колко е неразумно да си во една состојба на непокајаност, кога не знаеш дали може би уште, истиот ден може да си заврши живот. Колко е неразумно. Значи? Страшно неразумно. Не бидете вели такви. Не бидете како мене, Давид, се навреке на таа година, дена, колко време не се покаял, се доека не му дошел Натан да го сведочи. Значи пак Бог преку Натана, преку неговите зборови. Туку додека може да се најде Господ, молете му се, покајте се, <clears throat> затоа што еден ден нема да може. Прочитам сега два цитати. Божиот гнев против грешниците кои не се кајат не е насочен само против тоа што сториле греф, туку и затоа што тие, кога се повикани да се покајат, упорно продолжуваат и понатаму да се опираат и ги повторуваат гревовите од минатото и покрај светлината што им е дадена. Тоа е проблемот. Тоа е нешто на што многу лесно можеме ние да паднеме, затоа што пред се имаме ние најголема светлина. Со тоа е најголема одговорност. Значи, упорно продолжуваат и понатаму да се опираат и да ги повторуваат гревовите од минатото и покри светлината што им е дадена. Грешникот кој постојано дава отпор, себе си се става во положба во која Свети Дух не може да влијае веќе врз него. Не дека не сака, не може да влијае. Господ сака сите да ги спаси и како што беше насловот на утринските Господ, може сите да ги спаси. Ама не со сила. Ако ние сакаме, да. Но еве, како, на кој начин се ставаме опозиција каде што Светиот Дух не може веќе да влие врз нас? Секој престап, секој занемарување или отфрлање на Христовата благодат остава своји последици врз нас. Тоа го стврнува срцето ја ослабнува волјата, го отапува умот и не само што не прави помалку готови, туку и помалку способни да ги послушаме нежните повици на Божиот свет дух. Да. Затоа денес е денот на спасението. Не треба да одолговлекуваме воопшто. Денес, ако бидеме осведочени, ако некој збор од мене, ако некој збор од Словото, ако некој збор од било кој не осведочи, Треба да го молиме Господа за прошка, да се покаеме. Три начини постојат на кои што луѓето може да направат хула на Светиот Дух, да го направат овој греф, неопростив. Прво е ако не сакат спасение. Такви се редки, па и има. Ти ке му збориш, меѓутоа, да, гајле ме. Второ, сакаат, ама ја одолговлекуваат од луката да му се предадат на Господа. А сакаат, изразуваат желба, но одолговлекуваат, си викаат, ај, имам проблеми со сабота, може би некој вели, па ај која ќе се пензионира. А тоа може да биде по 5 години, по 5 години многу, 20, <laughs> 30 години. Или било каква ситуација, не мора да е тоа, може би нешто што им е мило, пак не сакат да го остават и си викаат, ајде, подози. Како рекол Феликс тамо, кој било сведочен на Павле. Ајде, дојде некој друг ден сега, денеска не може. Знаете ли дека тоа, да, не било згодно време, знаете ли дека тоа било, еве, ќе прочитам која сме веќе кај Феликс, овде имам еден цитат од дела на апостолите, Било дозволено еден зрак на небесна светлина милозливо да го осветли Феликса, доека Павле разговарал со него за правдата, за умреността и за идниот суд. <coughs> тоа било од небото дадена можност и вистинска прилика да ги увиди своите греови и да ги отфрли. Меѓутоа, тој на Божиот вестник му рекол, сега оди си. Ако ќе најдам време, пак ќе те викнам. Тој ја омаловажил последната понудена милост и никогаш веќе не му бил упатен Божи повек. Тоа било, крај. Тоа било за Феликс. Но трета категорија, во она во која што највеќе ние спаѓаме како можеме да, да го направиме овој греф е сме во црква и мислиме дека сме, се, се сме завршили со крштевањето и тука сме, слушаме, а каков е нашиот живот, може би не зборуваме со некого со години или било што, сме во некоја непокајана ситуација. Но знаете, Ние сме се крштевали, ние сме му се предали на Христа, сме оправдани, меѓутоа име процес на посветување, вистината е прогресивна. И постојано дознавате нешто ново, постојано може би Светој Дух ве осведочува за нешто ново, што треба да да го тргнете од својот живот, што не е добро, што не му годи на Бога. Што вели 119 псалм, оној познат стих 105 од стих 119 105. Не можеме да стоиме во место. Сме дошле, кај Господа сме се крштевале, одиме во црква, проучуваме. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Тоа е пат. Ви не можете да стоите во место, патувате. И Господ постојано ви го осветлува патот. Преку Светиот Дух, преку Словото, Словото и Светиот Дух, заедно не осведочуваат. Тоа Слово е и вдахновено и напишено под наводници напишано преку сите оние луѓе кои што го напишале од Светиот Дух. И постојано таа патека ни е осветлена доколку слушаме, постојано добиваме нова светлина доколку ја живееме таа што досега сме ја примиле. Тоа е животот на еден христијанин. И може да се случи да застанеме во место кога некоја светлина, за која што сме осведочени, сме ја примиле, не сакаме да приме вистински. Значи. Господ дава светлина која треба да се негува и послуша, а не да биде презрена и отфрлена. Светлината што тој ја дава станува темнина за оние што ја занемаруваат. Кога Светиот Дух ќе престане да ја втиснува вистината во срцето на луѓето, сето слушање е напразно и секакво проповедање е исто така напразно. Замислете, можете да дојдете во ситуација а, Значи, да дојдете во ситуација кога отфрлате светлина, она за што сте осведочени, и постојано ја отфрлате, и вели Светиот Дух да престане да ја втиснува вистината во срцето на луѓето, тогаш сето слушање е напразно и сето проповедање е исто така напразно. Да се посетиме овде на еден случај кој е оној пред кого што Исус молчал, кој му било судено. Ирод. Знаете, тој сакал Исус да му направи чудо, не знам што. И зашто Исус молчал? Вели од цитатот, Христос можел да му каже на Ирода такви зборови, што би ги пробиле ушите на овој закоравен цар можело да го исполни со страф и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближувало. Но со своето молчење Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците. Кој? Јован Крстител, нели? И затоа не требало да добие никаква друга вест. Внимавајте овде, можеме да кажеме и лјадници работи. Аааа. Оно што јас би го издвоил во овој момент е, значи, ако вие не го слушате пророкот за ова последно време, тоа што друго има да ви се каже? А денеска сме сведоќи се повеќе и повеќе се отфрлаат списите на Елен Вајт. А тоа е таа порака што имаме за ова последно време. И таа е повеќе од пророк. Слично како Јован Крстител. Вели, Да го прочитам уште едно што Ирод ја отфрлил вестината што ја изложил најголемиот меѓу пророците и затоа не требало да добие никаква друга вест. Небесното величество за него немало ни еден збор. Тоа уво што секогаш било готово да ги слуша човечките неволи, не ги слушало наредбите на Ирод. Тие очи што секогаш гледале со љубов, полна со сожалување и со проштевање на грешникот кој се кае, нито во еден поглед не се запреле на Ирода. Замислите. Тоа бил Исус во ова ситуација со Ирод. Тие устни што изговарале највпечатливи вистини, кои со најнежен глас на преколнување се заземале за, за најгрешните, за најотфрлените, биле затворени за најгорделивиот цар кој не чувствувал потреба за спасител. Што има Исус да му каже веќе кога тој не чувствувал потреба? Немало потреба, веќе ја поминал онаа црта, немало враќање веќе насад. За жал. Тоа за никого не го посакува Господ, па дури ни за Ирода. Значи, се зависи од тоа како ние се однесуваме кон вистината. Постојано копаме, фаламо на Господа ни открил многу и постојано ни открива. Се зависи од нашиот однос кон она што ќе го осознаеме. Светиот Дух постојано осведочува. Јован 15.22 да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат греф, но сега немаат изговор за својот греф. Кога е одговорноста да ја познавате вистината? Таква одговорност нема некој кој што не ја слушнал, не ја знае, не ја познава вистината. Меѓутоа, наша одговорност расте со познавањето на вистината, со секој израк на светлина што го примаме. И немаме изговор. Јован 9.41 е познат Исусови зборови до присеите. Исус им рече да бевте слепи, немаше да имате грев, но сега велите гледаме, затоа гревот ви останува. Или уште во Јаков 4.20 вели дека секој на кој што може да прави добро, него прави грев му е. А сите ние знаеме што е добро. Сите ние сме добри студенти на Библијата, сите ние добро ја познаваме вистината, меѓутоа како се однесуваме кон неа? Дали сето тоа, дали, она, дали таа станува дел од нашиот живот? Духот не осведочува секој ден, духот ни праќа нова светлина. Како ние се однесуваме кон таа вистина може да ни го одреди патот. Тоа ви е, знаете, како да работите самите против себе. Духот е тој, кој што ви упатува на вистината, ве поучува, добивате нова светлина, а потоа ја одбивате, одите против истиот тој дух. Како да е во прашање некој автоимуна болест, знаете. А истиот тој дух е единствениот кој што може да ве осведочи за грев. Ако не сте осведочени за грев, нема да се покаете и на тој начин можете да направите кулата против светиот дух. Видете што пишува во дела 7.51. Го прочитавме овој стих, ако се сеќавате меѓутоа уште еднаш, затоа што имам нешто друго тука да истакнам. Дело 7.51. <clears throat> Ова е она, оној дел од проповета на Стефан, после која што го изгубил својот живот, бил каменуван. Зошто? Затоа што го отфрли Духот Свети. Ете кон што води тоа тврдоглави и со необрезани срца и уши. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како и вашите татковци, така и вие. Денеска еден куп христијани велат, ние ги следиме нашите татковци. Ние имаме верата на нашите татковци. Вашите татковци може би немале таква светлина, меѓутоа вие сте одговорни за светлината која што денеска ја, ја примат. И ако продолжите по патот на вашите татковци, Еве што може да можете да го каменувате, можете да бидете против вистинскиот христијанин, оној кој што ве осведочува во силата на Светиот Дух за вашите престапи, за вашата состојба. Не треба да се водиме по верата на нашите татковци и нашите татковци, зборам во смисла на адвентистите, пионери, татковците на верата. Има ли некоја одредена светлина, ние денеска добиваме многу поголема. Ние денеска живееме во едно поинако време и треба да одиме да чекориме со светлината. Ако застанеме, ако не идеме на дел кој што не ни е мил, може да се случи да го отфрлиме Духот Свети. Кога очитавме, мислам тоа беше во таа среда, кога имаме молитвен час кај Данило, Евреите 4.12, кој зборувавме за Словото, го спомнатме овој стих, за мечот. Видите какво, како делува и Словото, <clears throat> нормално засилено со Духот Свети. 4.12 евреите, зашто Божето Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остро од двете страни, навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. таму во некој кјошке што ќе бркне во најтајните одеја на, на вашиот ум, на вашето срце, за да ве осведочи. Тоа е целта на Словото, на вистината, тоа е целта на Светиот Дух. За да не осведочи за греб, за да доеме до покаяние и до спасение. И ќе завршиме со стикови во Јован 6 глава, кога, после онаа тешка беседа, мноштво на ученици ќе го напуштат Исуса. Исус им упатува едни сериозни зборови до 12 минат. Јован 6 глава од 66 стих до 69 читам. тогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Тешка им била беседата. Сосема други очекувања имале, сосема друго слушнале. Биле осведочени за поинакво царство, за поинаков Месија. Не сакале такво нешто. И го напуштиле. А Исус им рече на 12, 12 мината, да не сакате вие да си отидете. Господава слободна воля. Симон Петр што му одговора? Многу го изборови. Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, Синот на живиот Бог. Дали ние поверувавме, браки и сестри? Некој од нас многу одамна е дојден. Каде од тука можеме да отидеме на друго место? Да му свртиме грб на Светиот Дух? Да се вратиме назад во светот, па ќе станеме уште полоши? Како што може би има случаеви на наши браки и сестри, кои што ги познаваме, не знам. Каде да отидеме? нема друго место каде што би можеле да отидеме. Јас ќе се сетам на оние години кога на почетокот бев осведочен, значи 91 92 93 започна војната во Југославија. Беше а, ми пропаднаа некои планови во животот. Све беше црно пред мене. Меѓутоа, осведочен за вистината, јас не можев да ги извадам тие зборови, тие, тие, тоа нешто што ечеше во мојот ум од мене и едноставно требаше некој период да помине за да јас дојдам кај Господ. И каде од тука да одим? Ти имаш зборови на вечен живот. Ова се зборовите на вечен, на вечен живот. Зарем кеја <clears throat> оставиме Библијата, зарам ќе се случи тоа некојаш во нашиот живот, да фаќа на некаде таму. Па тоа е отфрлање на Духот Свети. Да не даде Господ такво нешто, да не даде Господ, Господ може да не спаси, Господ ја спасува секоја душа, секој оној кој што ќе се покае, на секоја му е простено. Господ затоа дошол, го пратил својот син не за да ни суди, туку за да не спаси но опасноста постои. Затоа, да не се заблудуваме дека ние, ете, може би не можеме такво нешто. Да додеме во, таква, во таква позиција. Не. Напротив, ние секој ден добиваме некоја нова светлина, треба да одговориме соодветно. Да ја приме од се срце, да му се предадеме целосно на Господа, за да не завршиме таму од каде што нема враки. Нека Господ ни помогне да не се случи тоа во нашиот живот и да одиме напред од победа во победа седо. до До оној славеден кога Исус ќе дојде и ќе бидеме во спасените. Амин.